ku iterambere uno musi rero nkuko mubizi turi kugenekerezo rya ndwi ukwezi n'intwarane ariko aho bukera n'igenekerezo rya munani ukwezi kwa ntwarante muzi ko ari umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi uno munsi natwe hano mu kiganiro tukibaza dutimbe umukenyezi ni gute yoba karahara mu ruganda ntibacure mu iterambere ry'igihugu mbe iterambere ry'umukenyezi rihera he rikagarukira he ejo na ejo hamwe abakenyezi boshigikirwa cyane ku rugero ruhagije ni giki bohindura mu iterambere n'imibereho y'igihugu ni bimwe mu biganiro tuza kugaruka nako ni bimwe mu bibazo tuza kugaruka ko muri kino kiganiro aho tugira turabire hamwe uruhara rw'umukenyezi aba hanze hanze mu iterambere eh, ry'igihugu rero eh, kino kiganiro sinza kukiremesha jenyine kuko ndi kumwe n'umutumire adasanzwe kuko turi kumwe atari hafi y'igihugu reka ndamuha akanya atwidondore hama duce tugaruka hano muri studio muratwumva neza ni mutangure mutwidondore madame banyise era emerine uwimana mhm. ah, ndi umurundikazi mba muri leta zimwe za amerika mhm. nkaba natewe iteka ryo kuba umukuru w'igisata cy'abakenyezi n'abana b'abarundikazi n'abana b'abarundi tuba mu mahanga mhm. murakoze cyane madamu Ella Emeline uwimana umukuru w'igisata cy'abakenyezi n'abana baba mu mahanga arongoye aduserukira tubyara twese mu gihugu mhm. hanyuma nkaca ndamutsa by'umwihariko abakenyezi bose turongoye baba mu mahanga ndazi ko bari kutwumviriza mwese ndabahaye ikaze mugeraho muba mwubahwe kandi nkaba nipfurije umunsi mukuru udasanzwe w'ihinduka ry'ibintu byinshi mu buzima bw'abakenyezi tuzohimbaza ejo murakoze cyane madamu ella emeline uwimana nk'uko mwabyumvise n'umukuru w'igisata cy'abakenyezi n'abana baba mu mahanga niyo tuza kuba turi kumwe nk'umutumire kuri mikoro n'imedari niyo nkuru mu buhinga bw'ibyuma eme usemitebutse afatikanije na Eric dogo reka rero twese tubahe ikaze hama batumire gato muri studio. madame Ella emline w'imana uno munsi umuntu yumvise iterambere ry'umukenyezi yovuga ko iterambere ry'umukenyezi rihera hehe rikagarukira hehe eh, murakoze cyane iterambere ry'umukenyezi eh, ritangura akivuka mhm. murazi yuko umwana w'umukobwa kuva akivuka ah, abafise akazi kenshi uzusanga usanga akana kamaze kugira imyaka itatu imyaka itanu mhm. akana gatangura kuza karaja kuvoma nk'uko mubizi kagakora udukorwa two mu nzu icyo gihe urumva ko naho kaba ari gato kaba gatanguye kugira icyo gaterereye mu iterambere ry'igihugu kuko icyo gihe nyina nawe cangwa se bashobora gukora ibindi bikorwa mhm. mu gihe nako kashoboye kubatera inkunga hanyuma ah, birabandanya agakura ah, arabashobora kwiga hanyuma ariko kenshi umukenyezi bakunda gufata hagiye atanguye kubaka urugo iyo akuze niho rero ashobora guterera guterera ikintu gikomeye akagira uruhara mu iterambere e, murazi yuko umukenyezi afise uruhara muri sosiyete ahaba mhm. akagira n'uruhara mu rugo aho urugo aba yubatse mm. muri sosiyete murazi ko barashobora kuba abarimu barashobora kuba abakenyezi mbese abatambukanyi b'abanega babo bagashobora kuba nibo mbere ni twebwe dusa usanga ari twebwe turi ikigega cy'imico y'igihugu aho tuba mhm. turi hose baduhe ukwisanzura mu guterera mu iterambere tudaheza ngo twidodombe cyangwa se ngo tube dushobora guhababuka mm-hmm. eh, hanyuma barashobora urundi nk'intuzenya naho mu rugo mu rugo baba bubatse umugore niwe akora ibikorwa byinshi byo mu nzu murazi utuntu two mu rugo ari nacyo bituma bamwise inarugo niwe araba inzu uko imeze neza agategura ibyo kurya akagaburira abana akabigisha akabarira kugira ngo bazovemo abantu urumva rero uruhara rw'umukenyezi mu iterambere ry'igihugu nikirumara cyane asubiye inyuma n'iterambere rica rihagarara madame uwimana hari abavuga yuko mu bafata ingingo nubwo babara abagabo ngo hajya umukenyezi abari inyuma mwizera yuko hari ikintu kinini umukenyezi ashobora gufasha umunega mu ngingo zimwe zimwe zofatwa mu iterambere ry'igihugu ego cyane murazi yuko imana niyo yabigize ivuga yuko yabanje kurema umugabo hanyuma ihejeje isanga umugabo yamaze igihe kinini ari aho mugabo imana isanga ko ataca azo kwishoboza wenyine iramubwira ati reka ndakuronderera umufasha ni nacyo gituma rero umugabo iyo afise umugore burya nacyo kenshi murabizi no mu muco w'ikirundi umugabo atari umusore atarubaka burya nta jambo bamuha umukenyezi rero yamaze gushika urugo ni kuvuga bose baba bakibaye babiri baba babaye umwe rero umugabo yafashe eh, afashe icyemezo gikomeye mu rugo uretse ko hariho bamwe usanga badashobora batumvikana n'abadamu babo Mhm. mugabo kenshi umugore aba abifisemo uruhara kuko burya urugo rutagira amahoro n'umugabo ntashobora kugira n'ubwenge usanga benshi usanga umenya ubwenge bwaracuramye ariko iyo afise umugabo umugore bumvikana mu rugo usanga byose ari amahoro ntihashobora no kwiyumvira neza agakora neza mbese n'igihugu kigatera imbere mhm. Eh, kumbura reka tugaruke naho mu bijyanye eh, no kwita na uguserukirwa ah, kw'abakenyezi mu bisata bitandukanye wanashima duhera inyuma ah, ku gituma abakenyezi baserura ibyiyumviro byabo duhereye nko ku matora ni kuki none usanga ah, abakenyezi tubabona cyane mu bikorwa canke muri ya migambwe cyangwa mu bindi bintu bitwara abagabo canke bikora abagabo kugira baje imbere hako nabo boja mu byabo kugira bashigikirwe canke bashigikirwe n'abandi bakenyezi ah ivyo navyo igituma nuko abakenyezi erega ah, abashinga ntawe muze kumbabarira ariko ah, mm. kuko urumba duteza kubakana kugira ngo dutere imbere mu iterambere mm-hmm. ah, umukenyezi murabizi uko umukenyezi kazi yamye twamye turi abantu duca bugufi la valeur de la femme ubwa mbere ni umukenyezi ateza kumviriza hanyuma akaba ari umuntu agenza make akerekana urukundo hanyuma akaba kugira ngo bakore ibyo bakora babikore neza hagera mu byacu naho umugore usanga kenshi ntidukunda guseruka kenshi biravana rero n'imico murazi yuko mu muco w'ikirundi ngewe nkura wasanga umugore adashobora kuvuga ijambo mu rukinja rw'abagabo baca mhm. bavuga ngo uwo mugore nishinzi Eh, mhm. uwo mugore mbese bakamuha amazina anyuranye ari nacyo gituma usanga tuvuge nko bagiye nko mu matora mhm. uwo mugore adatoye umugabo umugabo ashashavura ngo ntiyamushyigikiye rwa rugo ugasanga rurasambutse ariko rero ndibaza yuko kubera ibintu byagiye birahinduka ubu harageze aho umukenyezi tuva mu kabweta tukava mu gapfuko twari twarishizemo kuko biratangaje kubona abagore ku isi ari twebwe turi benshi no mu gihugu cy'u Burundi mugabo hagera mu matora ugasanga hatowe abagabo kandi babagabo batowe na babagore nyene mhm. abakenyezi ariko twabahaye amajwi ariko ugasanga turayima abakenyezi b'iwacu aho habuze iki aho habuze iki none habuze iki aho habuze sensibilisation naco ituma nabwira abakenyezi bariko baranyumviriza yuko uhereye uno munsi mhm. narijya yuko ejo ari umunsi mukuru w'abakenyezi twikebuke duhindure ingendo kugira ngo dushobore guhindura ibintu n'abantu ni ukuvuga nitwamara kumenya yuko abakenyezi dufite agaciro yuko n'ibyo byifuzo cyangwa ibikorwa byiza abagabo bakora tuba tubifitemo uruhara turashobora no kubihindukiriza ku bakenyezi twebwe nyine natwe bikatugirira akamaro tuzobona umukenyezi ashoboye kugira atogwe atarinze guherekezwa canke gushigwaho ego n'ukuri icyo ni ikibazo cyiza mubajije kandi nibaza yuko kuri uyu munsi uwejo w'umukenyezi bigiye kutwuka kugurura amaso kugira natwe tubone mhm. ni ukuri ayo marisite buroke erega urumva baba bamaze kuyagira buroke buroke ni ukuvuga nyine ko yugaye atawundi ashobora kwinjira cyangwa ngo asohoke mhm. ni ukuvuga rero turakeneye yuko haba ama ama ama entuzenya eh, marisite ari libre umukenyezi nawe agashobora kwitoza akaja kuba perezida kubera iki mhm. none se ko umukenyezi wa perezida nk'uko twabivuze yuko umukenyezi iyo abaye intagondwa mu rugo n'umushinga ntaha adashobora gufata ibyemezo byiza mhm. usanga nawe acacanganya kigo mu mutwe erega bujya n'umukuru w'igihugu afise umugore mwiza nawe aragira icyo aterereye mu kugira ngo ashobore gutwara igihugu neza mhm. nabyo rero birashoboka yuko n'umukenyezi nyine mhm. ashyigikiwe n'umugabo ameze neza akamwumviriza n'umukenyezi ashobora gukora ayo mabanga y'umukuru w'igihugu kandi akadutwara neza uranze hariho akarorero muri etiyopiya Mhm. etiyopiya itwarwa n'umukenyezi aherutse no kuja kugendera igihugu cy'uburundi mhm, mhm. warabonye ko ari umukenyezi ahabona reka n'abakenyezi b'abarundi turashoboye tureke kwama twishyira nyuma ayo marisite buroke tuyavemo dusokoroke twitoze mu bibanza binyuranye kuko turashoboye nta kibana itaduhaye kuko n'abagabo bacu barabikora ariko aritwe tubaha agatwiyo aritwe tubaha impanuro none se tubona natwe turi ko tubanzura tubishyira mu ngiro tutokora ibikomeye cyane igihugu kigatera imbere madamu turacari kumwe hano kuko isaha si ntoya eh, mu ibibazo ndiko ndababaza kumbure ngirangaruke ku kindi kibazo muraheruka kumva mu minsi ya hera sikera gose mu kenyezi w'umutambukanyi w'umukuru w'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarashikirije ati aba a nibajaha abakore ibyaba aba nabo bakora ibyaba kumbe ariko agaruka ku bakenyezi ari mu kigobe nibagwe mu kigobe bakora iby'iterambere abandi bajaha a kuki abakenyezi iyo muhawe ibyo biti canke ibyo ariko ugasanga nabo bahawe amabanga umukenyezi zigenza mu bakenyezi aha mu burundi yaravuze ati aba a nibaje mu kigo abandi nibaje aha ngaha mugume cini ya ulinzi Muga ugasanga iyo babahaye ibyo biti hariho mu mbabarire rino jambo nkoresheje abadamu ngo bace babingare ni giki kibuze ga aho naho nibaza yuko abagore ntibabingare mhm. ego birashobora gushika ariko nibaza yuko mhm. kubera bya bindi nakubwira umukenyezi atamenyereye gusokoroka ngo aje mu mabanga kanaka iyo rero ahawe amabanga mwene ayo umugabo hariho igihe umugabo aba yarabuze iyo pozisiyo mhm. iyo yayibuze rero ahubwo umugabo aca avuga ngo ngo uburongo uraje kunduta eh, icyo gihe uca imbere ineza y'igihugu bagutoreye eh. nabwo uca gushyira imbere ineza ineza y'umugabo iyo urugo ikisubira inyuma ineza y'urugo none ikisubira inyuma oya ineza y'urugo ntisubira inyuma ineza y'urugo ntisubira inyuma mhm. Ah, kuko ah, gusa biba bivana n'ukuntu hariho abajenama hakaba n'abahanuzi mu ngo kuko nta byera ngo de mhm. rero iyo bibaye gutyo uwo mukenyezi nawe baze bisuzume ariko ntubwira abashinganaye abagabo ko batoca bafatira mu kivunga ngo abagore bose baca baba oya abagore ahubwo nuko benshi baba bakibitangura batamenya n'iyo bijya baba bakeneye za ntege no guterwa ingufu n'ababagabo babo kugira ngo babavuge bati turagushyigikiye turi kumwe ariko ndaza abandi bafite amabanga usanga umugabo acaba hafi y'umugore wiwe kandi ugasanga amabanga bayaranguye neza hari n'abandi bavuga yuko iyo abakenyezi baronse ayo mabanga ngo abagabo bace bagira imitima mibi ibyo byo byo babiva kuki eh, ni bya bindi nakubwiye rega abagabo abagabo benshi ni ntibasatwe twanje mugabo muri muri positive donc bya bindi tuvuga jalousie jalousie positive mhm. ni ukuvuga umugabo hariho abagabo benshi bakunda ko abagore abagore babisangiza mhm. donke umugore yarose amabanga y'igihugu abagiye kuba nka femme populaire mugabo mvuze muri muri daro santire negative mm. ni ukuvuga ni umugore aba agiye gusangirwa agiye gukora ibintu by'inyungu ya benshi mm-hmm. umugabo rero ugaca usanga hari igihe umwanya yahora nta ntakiwuronka atavuga eee eh, yagira iki agaza umugore wamuhamagaye mu nama yakora iki ati eka umugore uno munsi aragenda araza araza gutemberera muri porovensi kanaka ari nka minisitiri cyangwa ibindi ugasanga rero umugabo aciye avuga ati eee eh, mhm. reka rero tugaruke kumbure kugira twugurure imirongo mwishyure ibibazo by'abariko baradutega abiri eh, ariko tugaruke mu minsi yahera ntihaheze iminsi myinshi cyane twarayaze ku ruhara rw'umukenyezi wo hiyo hanze y'igihugu mm, mu iterambere ry'iyingo bica biboneka yuko oh, kumbure eh, ni ibyavuzwe cyangwa ibyarondewe n'abantu benshi yuko abakenyezi namwe burya nubwo mwavuze cyane mwifokasinga kuba bari hino hariho bimwe bimwe nabonye mugabo si ibyo kuvugirwa hano ku iradiyo mugabo ni ibiganiro kumbure twagarutse ko nabo hiyo mu za kandi mu minsi iza tuzobigaruka ko cyane kugira turabigisata ku gisata uko umukenyezi yofasha mu iterambere ntafasha ahubwo mu kuduga ngo abe hejuru y'umugabo gusumbya uko burangurana hamwe amabanga y'ingo kumbura eh. kugaruka kuri abazezwa nzu utubwira kari mu mpene uwo mugari mwaciye niko karimo no mu ntama mu mvugo ngeranyo impene ni zihe intama ni zihe kugira muce mubandanya dutahuzanya nashatse kuvuga aho wavuze ngo twifo nagumye nibanda ku bari mu burundi ntibagira abo hanze mhm. ni ukuvuga ni roshuwademo umukenyezi iyo yihagaraye ko bavuga ngo ariganza cyangwa ngo arigangaza rero mu bihugu byo hanze mu bihugu byo hanze turi ba bakenyezi nyine musanzwe muzi mhm. gusa kubera ujya mu ishyamba utazi ugaca inkoni utazi mm. birashyika kugira ngo twiyadabute tumenyere ubuzima hari ibyo dutegerezwa guheba n'ibyo dutegerezwa gutora mu muco dusanze mm. utigute ni mm-hmm. ukuvuga nko muri iki nko mu bihugu bya amerika no mu bihugu by'i burayi usanga ni ahantu bakora cyane mm. nta mugore aguma mu nzu nta mugore aza gusuma ngo umugabo akajya gusuma umugore agateka oya bose bazinduka ku kivi dukora amasaha mirongo ibiri n'ane kuri mirongo ibiri n'ane umwe hari ujya ingenda arimo arajyamo ku kazi undi akarira ku kazi ku buryo rero iyo ntuzenya donke ubucuti hagati y'umugore n'umugabo bwaratahutse bwabaye elasitike mhm. bigaca bituma rero umenga harabaho dekonegisiyo mhm. ah, ari nacyo gituma usanga bamwe baca batangura kugira bagahahamuka bakavuga ngo ibi byatangwa ngo wahindutse ngo byinshire kuko harimo ibintu byo kwiyadabuta mu buzima bushasha tuba turimwo mhm. kugira ngo ntabwo ari uko kwigangaza kuko nk'umukenyezi uteza kugenda kurondera amafaranga kugira ngo mm-hmm. ushobore kuriha inzu aho muba muriha amazi mugurire ibikenewe abana mugura akamodoka kabadepurasa ni ukuvuga n'amatara ikintu cyose n'ifaranga ariko mu gihugu abantu baba bafise n'akazu wiyubakiye wita gwawe ariko ngaha nta muntu agira inzu yiwe mm-hmm. naho wowe waramaze kuyiriha hariho amakoro uriha buri mwaka usanga ari menshi cyane ubuzima buba bugoye kuko abagabo rero bagaca babona yuko urabona nk'akarorero umugabo umugore yamenyereye gukora ibikorwa byo mu nzu hama bagaca azana n'umugabo ngaha muri amerika ageze ngaha muri amerika umugabo agatangura gukora akazi Ah, umugabo tuvuge nk'umugabo agakora akazi kaba yabaye umugore akaronka akazi gahemba amafaranga menshi mm. umugabo ntabyihanganira acavuga ngo eh mafaranga wajyana aha n'aha n'aha uba ubona urumva rero ngaho naho urumva ni bya bindi byo kwiga kwicisha bugufi urumva nk'umugabo agaca avuga ati madamu urabona ibintu byarahindutse bimeze uku tugira uku n'uku turabona n'abandi bameze uku ariko kubera uwo mwanya wo kuganira wahavuye usanga ibintu biba bishobora kononekara ariko muri rusange nibaza yuko ntabwo ari bibi cyane gusa no mhm. kubera kutumvikana no kutaronka umwanya wo kugira ngo babiganireho babihondahondere hamwe mhm. kugira ngo bakomeze kubaka urugo murakoze cyane madamu uwimana ela emeline muri umukuru ujejwe igisata cy'abakenyezi n'abana baba mu mahanga muri diaspora y'abarundi mu kiganiro karadiridimba cy'uno munsi ko tugaruka ku ruhara rw'abakenyezi cyane cyane abo bari hanze mu iterambere ry'igihugu madame Ella Emeline Uwimana niwe turi kumwe nk'umutumire madame Ella Emeline eh, mbega aho tugeze ubu uko musanzwe munajejwe n'amabanga y'umukuru w'igisata cy'abakenyezi ni giki namwe umwaka mwo kwiratira mwahinduye Eh, ku iterambere ry'umukenyezi wabo hano mu gihugu cyangwa wo hiyo muherereye cyangwa muri diaspora muri rusange eh, murakoze cyane kumbaza icyo kibazo icyo twakwishimira muri diaspora mhm. ah, twaraye tugeze ku ntambwe ikomeye cyane yo gushobora gushyira abakenyezi hamwe mhm. ah, tukaba ubu turafise urutonde rw'abakenyezi baba amajana atandatu Mhm. barenga amajana atandatu mhm. ah, abo bakenyezi bakaba arabemeye yuko bagiye guhindura ingendo kugira ngo twese hamwe dushobore guhindura abantu n'ibintu mu iterambere ry'aho turi ry'ibihugu no mu iterambere ry'isi nyine mhm. eh, rero ubirabye abantu benshi bariko baravuga bati ibintu twari twarabibuze twari twarabuze uko twoshira hamwe kuko murazi yuko ah, nyamwigenda ko atari imirimo henshi mhm. abakenyezi bo mu mahanga kubera turi mu bihugu bitandukanye no mu buzima butandukanye eh, byaratugora kugira ngo dushobore kugira ikintu tumaze gushikako ugasanga nko mu gihugu ntimushobora kubona neza intererano y'abarundi bari hanze kuko umwe wese aza wenyine agafasha uwiwe uwundi agafasha uwiwe ariko abakenyezi twavuze tuti reka duhaguruke dukenyere noneho dukorere hamwe aribyo bita koregitivite ah, mhm. ah, gukorera hamwe mu kibiri kugira ngo dukore ikintu kiboneka mutoza muravuga ati ikintu cyakozwe n'abakenyezi bo mu mahanga mm. rero ni mubangire gato turaje nibaza ko uyu mwaka ari umwaka w'intango ah, twamaze twamaze guterura ukuguru turagomba gutera intambwe mu iterambere ridasubira inyuma mhm. ridasubira inyuma kandi ritavangura kumbure abagabo bazokwama bari iruhande yanyu kugira babashigikire atari kure nanyu neza cyane neza cyane emwe ntabwo tuzobakumira murahari mudushyigikire ariko tubashyigikire eh, none we ntubizi wowe utagira umuntu agushyigikira mukaronka ingufu gute eh, mhm. twese turakeneraniye ntuzi ko rugira babiri none mhm. hari akandi kabazo k'umburane nashikirije mu ntangamararati ejo na hirya y'ejo hamwe abakenyezi boshigikirwa cyane ku rugero ruhagije ni igiki ku bwanyu mubona boza bahindura muri rusange ufati wavuze ko kari mu mpereka no mu ntama mufatira hano mu gihugu no hiyo hanze y'igihugu ah, jewe nibaza yuko umukenyezi bamaze guhabwa amabanga akomeye mm. bazohindura ibintu byinshi kuko urazi yuko burya mu bisanzwe umukenyezi ni umwarimu educatrice biri mm-hmm. muri valeri z'umukenyezi mm-hmm. rero ah, biroroshe sinzi uwanavuze ati nimba ushaka iyo ushaka igihugu gitera imbere ntiwigishe umwana w'umwigeme ariko ugomba guteza imbere umuntu umwe n'uwigisha umugabo mhm. kuko uh, umugore akantu kose aronse ajyanira umwana mm. uh, tuvuge uraje no mu bintu by'akazi ntubona ngira ntange ikintu kiri banale mhm. nk'akarorero urabona nk'abajya abakenyezi usanga bicuruza bacuruza imibiri yabo mhm. uh, bakora ibintu by'ubuzanye baza kurondera ukuntu bubaho mhm. aragenda amafaranga aciye atahana umukate w'umwana silivupure mm. ariko umugabo ashobora kugenda no gukorera amafaranga akayacana mu ndaya ntiyibuke umwana ariko umukenyezi akakora kose mhm. yibuka uwo yasize inyuma ari nacyo gituma abakenyezi barosa amabanga akomeye izoba ari intambwe idasubigwamo izotuma igihugu gishobora gutera imbere ngewe ndibaza nk'akarorero turonse nk'umukenyezi w'umuperezida ndazi ko hohinduka nk'ibintu byinshi cyane ku buryo b’abakenyezi bakenyezi boca bahagarara bakamuja inyuma kuko umukenyezi icyo yitumye cyose arakirangura mhm. ariko nk'uko imana yabigize kenshi umugabo abanza gukenera ubufasha na bwa buhanuzi bw'umukenyezi ariko abakenyezi tugiye hamwe abagabo nabo bakadutera intege ni ukuri tutorangura cyane igihugu byitwa le pays en nibaza ko bitosubira kuvugwa umugore ahawe ikibanza ategerezwa mu iterambere tudoja mm. dutera imbere tutagisubira inyuma n'ukuri kandi ibyo ndabyizeye cyane abakenyezi babyumve nabo bahaguruke bamenye yuko urugamba rw'iterambere ni urwabo dukeneye kwerekana agaciro mbese n'ubushobozi tutigeze dukoresha twari dufise rero ubu tugira duhagurutse duhagurutse na cyane cyane ko ari umunsi wacu ubutagisubirwa utagisubira inyuma kugira ngo duhaguruke tugume dutera imbere dusonge mbere kugira ngo iterambere turishikemo koko turiryoherwemo aho mhm. turi hose mhm. eh, muri kahise kumbure kugira uno munsi ushigweho byarabonetse yuko haraba cyane cyane ihohoterwa ry'umukenyezi eh, uno munsi muri iki kinjana cya mirongo ibiri na rimwe mubona mwoha ishusho iyihe mu bijyanye cyane cyane n'ihohoterwa ry'umukenyezi eh, kuko eh, hari icyo mubona cyo cyarahindutse icyo cyahindutse nacyo ni igiki n'iyihe shusho mwoha umukenyezi dufate ku ihohoterwa hano eka mbere no hiyo ah, ni ukuvuga ihohoterwa ry'umukenyezi urazi ko ryari ryaramyeho kera ndibuka cyane cyane abagore bo ngaha muri amerika nibo bazanye la revolution ah, donc nuzenya mm. rero ibijyanye no guhohoterwa nabyo ibijyanye no guhohoterwa n'ibyo nyine byari muri abuse abi ntuze bagakoresha nyine kumurengerera ubu urabona umukenyezi nka hano umukenyezi arakingirwa cyane Mm-hmm. umukenyezi ugira ukoreye ikintu umukenyezi urahanwa cyane kuruta baba bamwitayeho kuko bazi yuko bahora batwita sekise febure mugabo mm-hmm. kwari ukugira ngo badushingize kuko nitwe turi sekise foru rayiti mm-hmm. icyo ntacyo ndabivuze ko jewe bandaye hanyuma rero yakara rero kubera ubu rero abagore abakenyezi barashoboye guhabwa agaciro umukenyezi aravuga ijambo bakamwumva erega ubwa mbere barakunigira no mu nzu ukazobaho mu nzu batabimenya ku bya bindi by'ubuzihezwanzu ukazoguma mu nzu ugahohoterwa utagira n'aho bivugira kubera baba bameze nko kubenga bari barabapfunze umunwa mm. ariko ubu kubera dushimira imana nyine kubona harabaye firidome harabaye ah, bamaze kumufasha ariko kera ntibyabaho wasanga umugore agendana ibipfupfuri akagendana inkovu aho bamubaza akavuga ngo yaraguye cyangwa yarahiye kugira ngo akingire ikibaba umugabo wiwe ah, kugira ngo amugumirize akabanga ariko biruko twaramaze kubona yuko biruko mu gihe na hano mu gihugu hari bitigiri eh, bitanyegezwa byerekana yuko hari n'abagore bahohotera abagabo hari ababaturira ababagira iki n'ibiki rero ngira ngo hariho abagore bace bajyanwa n'agashabo bakavuga bati ntimwongere kuko mwagiye mugira abandi reka twabonye byinshi ugasanga umuntu aca agomba kwihagarara ko no kwigwanirira iyo atawuri hafi ngo amutabaritse nibaza ko ariyo mpamvu ariko kenshi abagore ntibakunze kubikora cyane mhm. ubu rero twovuga yuko uravye ishusho ry'ihohoterwa ry'abakenyezi uno mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe kino kinjana ca mirongo ibiri na rimwe biboneka neza yuko hari ikintu kinini cahindutse ku mpande zose mwagarutse hiyo muri za amerika n'ahandi ariko uragerageje kuraba hano mu burundi no hiyo mu bihugu biteye imbere ubona yuko hariho icyo no kwita difference hariho ugushushanya ni binini rwose hariho ubu ah, mhm. biratandukanye ngaha mu bihugu mu bihugu biteye imbere barafise uburyo uburyo eh, amasitarateji bakoresha ubuhinga bakoresha kugira ngo bakingira abo bakenyezi buratandukanye no mu bihugu iwacu ah, tuvuge nk'akarorero nk'umugore wa hano umugabo yamukubise arafise ukuntu aca ahamagara arafise amanimero ahamagara ahamagaye ubwo nyine baba bamugezeho bakamutabarira bakamukuraho umugore um, umugabo akamara igihe atanamubona atamenya n'iyo yagiye cyangwa ari n'abana bakagenda babatwaye ntabimenye kandi aho bari bakaba bakingiwe hanyuma bagaca bagaruka rero bakaza guhanura wa mugabo cyangwa yamubabaje bakamufunga bakamuhana ariko nga iwacu naho kenshi usanga kubera umenya ah, ah, ibintu biba bisanzwe barabahana ariko usanga akenshi usanga umugabo nta gukingirwa gukwiye ku buryo usanga abagore benshi bagenda bameze nk'abahabarutse hamwe yongeye kubona n'uwo mugabo acabona umenga ubuzima bwe bugiye guhagarara ku mhm. buryo usanga sinzi ko tuba dufite sisiteme iri develope kuko burya nk'umugabo ujya uraza umuntu umuntu mwakundanye aguhemukiye ni mhm. imbugita ikomeye yo mu mutima ku buryo usanga abagore Mhm. kenshi ugasanga barabuzuriza bameze neza murakoze era reka twakire tasiyano muri Australia euh, kumbure ngira yatanguranye natwe ikiganiro turiko turabira hamwe tasiyan uruhara rw'umukenyezi mu iterambere ry'igihugu duhereye ku bakenyezi bari hanze y'igihugu idondore ucuramutsa n'umutumire turi kumwe hama akanya ni gwawe ye murakoze cyane reka ndamutse ikiganiro nagikurikiranye cyane um, ku majambo atandukanye agashikirizwa kandi harimo ibintu bitari bike nabonye by'akamaro umuntu yoshigikira mhm. hanyuma kandi nkanabonamwo kumbure n'utubazo umuntu yashobora kubaza kugira ngo nk'uko ariko araduheza iganiro ashobore kuduhereza umuco kuri ikintu kijyanye n'agatega k'abakanyezi mhm. eh, ndatangura Ah, kubaza nisunze ko yatanze akarorero ko muri amerika aho aherereye mhm. eh, aho yavuze yuko eh, abagore bashoboye kugira icyo yavuze ati revolution mhm. kuko ngo ntibaronka akazi kera noneho bace baronka akazi eh, ikibazo rero nagomba kubaza ngahanye mfite nk'utubazo nka dutatu ikibazo nagomba kubaza ngahanye mhm. buzi yavuze ko barondera kugira bahabwe Mm. n'ubuzi buba bwari bwaragenewe abagabo cyane n'ubuzi bwaciye bukiriyetingwa cyangwa buzanwa cyangwa abahinga babukora kugira ngo bazane ubuzi buringaniye n'abakenyezi icyo ni cyo kibazo dushyira ngaho mm-hmm. hanyuma ku gikurikira ni ahantu yavuze yuko eh, mu butohogi cyangwa mu kwizera kw'iyo afise yuko yasanze ko abagore eh, aribo bari segisi foru kuko uh, urumva ku rundi ruhande bahora bari febure none ubu yasanze bari foru mm-hmm. rero nagomba ndamubaze uh, aho yoba yisunze nk'ubushakashatsi yoba yarakoze cyangwa abashakashatsi baba barakoze kugira tubwire iki cyegeranyo aho cyoba kiri eh, nkatwe abashakashatsi cyo dufasha cyane kugira ngo njyewe mm. nanjye nagira mvuge aho nisunze hano muri australia iby'abakenyezi eh, mu bisanzwe biraboneka ko mu bihe byahera abakenyezi hariho ibyo bimwe bimwe barenganywa ko kandi kumbure eh, bemerewe eh, bo bikora bikamera neza mm. ariko tuje nko mu bihugu by'iwacu Eh, ikintu cyari inkoramutima kwari kuriya kuntu haba icyo bita mariage aranje ni ukuvuga aho umukenyezi yaza kurongogwa eh, n'umuntu atigeze amenya n'umuntu mhm. utigeze amenya ugasanga biramuteye icyo navuga amasirese bikamutera ingorane mu buzima bwiwe akabaho nabi mm. so ibyo ni ibintu byumvikana ariko tuje muri ibintu bintu by'ubuzi mhm. hari ingorane ziboneka mu bakenyezi abakenyezi ntibazibone bakibaza bati ni umunezero kumbe si umunezero mhm. mbere ugarutse ukaraba mu bakenyezi bakora ubuzi nibo badafise amahoro gusumba abakenyezi badakora akazi mhm. icyo nutanga nk'akaroni gike nuko wize nk'akazi ko mu biro ndavuga nga mperereye mu bazungu mhm. eh, wowe uzohabwa akazi uzuza gukora eh, ku ku ntebe mukoreramo cyangwa ku meza uzoba uhanganye n'uwundi mugabo mm-hmm. atari umugabo wawe muzobuhangana mm-hmm. amasaha arenga icyenda mm-hmm. bambaye e, usanga abakenyezi bambaye impuzu ngufiya nk'amajipo urazi wicaye ku ntebe ijipo yawe ukiduga e, ugasanga irasamaje so ugasanga rero uyu muntu wicaye aho ibiganiro birabatwara rero iyo tugiye kugira ubutohoji dusanga ingo nyinshi E, z'abagore bakora ubuzi zifise amahoro make biturutse kuri iyo mvo kuko mm. uyu abantu muzokorana mu biro muzomarana amasaha menshi arengera muzomarana mwubakanye mhm. mhm. bigatuma noneho umwe mwubakanye mubonanye mhm. duga ku ijambo rero mariya Ego nanjye nari numvise ko muriho muravuga ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu mhm. cyane cyane no ku ihohoterwa ry'abakenyezi mhm. alo ndakumva neza duga ku ijambo mhm. ego ah, ni ukuvuga abakenyezi dufatiye nko mu gihugu cyacu cy'u Burundi naho hoba hari abajejwe umutekano bajejwe amakaritsiye mato mato nubwo babiha agaciro mm. rimwe na rimwe ugasanga abakenyezi tubaye mu buzima bubi cyane kandi bugoye none twagira yezu nicyo coba cyatumye mwagiye muri ah. Arabia sawudite cyangwa mwagiye kumva zo kuronderera umuryango ugasanga ntacyo twimariye ugaca usanga rero ubuzima bw'imibereho bwa buri munsi kwigisha abana kubafungurira kubambika kubavuza ugaca usanga abana babayeho nabi nawe nyina wabo ugaca usanga ubayeho nabi ugasanga wa mugabo muri kumwe ntacyo akumariye yaronka nawe amafaranga yiwe ni ukwigira mu bintazi ugaca usanga ni ibintu biruhije rimwe na rimwe rero tumaze kuronka inzira idushikana ugasanga umwana abaye mu irerero eh, amasaha menshi ashika cumi ku munsi ababyeyi bakamutora akamara n'ababyeyi amasaha abiri mhm. ugasanga rero umwe nyina w'umwana azokurana umwana azokura atazi nyina mhm. ahubwo azoba bariya Eh, bamureze uhasanga wa mwana kuranye iyindi migenzo n'imico itandukanye n'iy'ababyeyi bogira mhm. izo zose ni inkurikizi abakenyezi bari bakwiye kuraba kugira mhm. ngo baharanire agateka kabo n'ibibondo barabye ko biri mu ntumbero eh, yo biri muri pozitive urakoze cyane tasi gusozerera tasien urakoze urakoze cyane tasien muri Australia reka duha kanya rero madame Ella uh, tasien yavuze utubazo dushika kuri tubiri naka ka gatatu kumure katwumva ukuntu mutwi mutwishura mhm. ah, ubundi nabwo bw'abagabo oya ahubwo abagore ubuzi bwose ngaha nta buzi bw'abagore nta n'ubuzi bw'abagabo buhari mhm. umugabo umuntu wese akora akazi ashoboye Hmm. gusa barabaha agaciro umugore afise inda bakamuha ijya konje yo kuza kwitegurira kubyara n'iyo kubanza kumenyereza umwana naho wakigarutse ko mu nyuma ndaza kubereka ku kibazo cya gatatu hmm. ah, rero ubuzi buguma ari bwa bundi ah, nta buzi baciye bavuga ngo reka dushyireho ubuzi bw'abagore oya hmm. hanyuma ikindi nacyo wabagiye ku kijyanye n'uko navuze ko abagore bo ari sekisi foru Ah, nabivuze ndabiseka kuko ah, donke n'ibintu horative mhm. ni ukuvuga umuntu umwe ashobora kubivuga uwundi gisabana mhm. nuko bafite ingufu zinyegeje zinyegeje imana yabahaye zidasanzwe mugabo twebwe tudashobora kubona nk'abantu hanyuma ica gatatu wavuze ibijyanye n'agateka k'umukenyezi uravuga ku bijanye n'ubuzi nko muri australia washyigikiye uravuga yuko kenshi abagore bagiye barenganywa ah, ariko kubera bakunze kugira za mariage zari yaranje umugore ugasanga ageze yagize za siterese bakaranja mariage ni ukuvuga ababyeyi baba bazi iyo umukobwa agiye naho mhm. yagira siteresi urazi ko nta mukobwa ugitaha muhira yabaho ugarutse muhira wagira ibibazo baremera bakubaka ba sokuru ba nyokuruza ba nyokuru na ba nyokuruza benshi babaye muri ubwo bukwe nk'ubwo mhm. kandi baratunze ingo zabo zirabaho barubahana ariko ubu twigirire ubukwe twebwe nyine mwatoye mubonana bivanye n'aho muhurira no kutagira umwanya wo kugira ngo mumenyane atana atanawamukurariye ngo abanze amugendereze usanga ahubwo ariho usanga hari ingorane nyinshi zikunze kuba mu ngo ah, hanyuma wavuze ku bijyanye n'abakenyezi bajya mu kazi wavuze yuko usanga yuko abakenyezi bari mu kazi ari usanga bafise ingorane cyane gusumba abatajya mu kazi wavuze ngo abakenyezi abakenyezi baja gukora mu biro bakirirwana n'ababosi babo ngo bambaye nk'impuzu ngufi yahaguruka akamubona ibyo byose nawe watoba no mu biro no mu ibarabara hariho n'abagenda bambaye ngufi icyo gihe bivana n'imirerere y'umukenyezi ariko madamu era era hari ikintu yagarutse ko gikomeye hari ikintu yagarutse ko gikomeye tasiye muri yose aravuga ati hari umwanya munini usanga uwo mukenyezi awumarana dufate n'uwo n'uwo bakorana ugasanga rero ko umwanya munini ari uwo bakorana uwo mu rugo uri kuragenda boro buhoro ari nacyo gituma cyavuga ati abakenyezi badafise akazi bafise ubuzima ruvuga bwiza kuruta abo bakenyezi baba akazi yabisiguye neza aho rero ni mutanga umuco koko ukwiye kuko mutubwiye uti no mwibarabara oya mugabo yagarutse ku rubuga rw'akazi ego icyo kirashoboka ahubwo bisubira muri bya bindi nasigura kare mm. nkavuga yuko umugabo n'umugore umwanya wo kubonana warabaye elasitike mhm. wowe turumva yashigikiye mugabo amaze amasaha cumi ari kumwe n'uwundi mugabo mugabo akazokwama abonana n'isaha imwe n'umugabo wiwe cyangwa bakabona nk'iminota mirongo itatu umwe asohoka uwundi yinjira urumva icyo gihe ni ingorane mu rugo none muri aho oh, o muri aho o oh, ninde azoba afise agaciro gakomeye hagati y'abo bantu babiri aho abonana abakenyezi bari mu bihugu by'abarabu imana ahubwo yagize neza kuba yaje kuko nabo kiretse yuko urumva ko yavuze yuko bahohoterwa mu gihugu ah, ugasanga umugore umugabo arasesagura itunga bakabura icyo batungisha abana bagahitamo kuja kurondera hanze mbere ahubwo reka ndanamushimire kuko n'ivyo navyo urabona n'irindi terambere ry'abakenyezi kuko babonye yuko iyo vyanse mu migi mu maguru mu migere bashyira mu vyashe mu mashi bashira mu migere ariko na hariya ah, narabonye ko ataco twokwimarira eh, mwarumvise ko na hariya naho eh, eh, ni bahohoterwa eh ngomba kuza ko ko hariya naho bavuye mbese banyereye ku nkombe bitwara bitwara mu kinogo mhm. kuko ivyo bariko barabona hariya abirarenze ari naco gituma twuma nk'uko birirwa barabivuga bavuga bati ntibaturonderere bapfume baduha ubuserukizi buza kuduhagarikira bakavuga ati twe tuzovuma twitanga dutanga iyo dushobora kuronka mugabo kugira ngo leta natwe idukingire kugira ngo ntituhate n'ubuzima ah, kandi twaje kuronderera umuryango hariho benshi bagiye kurondera udufaranga two kugura itongo udufaranga two kubaka inzu udufaranga two kugira bizinesi urumva ibyo byose bica bigura kugira ngo biteze imbere igihugu hariho nicyo gituma abo bantu bagiye mu bihugu by'abarabu basaba gufashwa hariho hariho hariho na benshi benshi bagiyeyo uno munsi bari ngaha baje bazanye n'abana b'abarabu ntimubibagire nabone urumva ivyo bisha bija muri bya bindi kuko barabahohotera bakabafata ku nguvu barafatwa ku nguvu cyane barakubitwa hariho na benshi bicwa ahubwo abo batahanye n'abana baratomboye abandi ntibanataha abandi basigaye ubuzima rero birabaho nacyo bituma nobosaba leta yuko yoraba ukuntu yofata iki kibazo nka nkama bakaraba ukuntu bashobora kubagarukira kugira ngo nabo bashobore kugira icyo bimariye niba badashoboye no kubatunga neza bapfume basi babareka bayitahira ubu basigaye babana bafata hageze kutaha bakakwagira kutaha madame rera turahura nabyo mhm. nuko twarabonye na benshi usanga bavuye hariya bakaza bazanye n'abana b'abarabu ugasanga ahubwo bije gutera izindi ngorane wanashima nyinshi zirengeye hano mu gihugu eh, turiko turarangiza eh, ejo aho bukera n'igerekezo rya munani ntwara nte umunsi mpuzamakungu hari abakenyezi hama n'ubu turi kumwe na rmd n'uwimana mu murongo y'igisata cy'abakenyezi n'abana muri diaspora y'u Burundi ni giki nk'akamo mwubwira abandi bakenyezi muri rusangi haba hano canke hiyo kugira ngo turangiza kino kiganiro ego cyane murakoze cyane reka nshimire abakenyezi bashoboye kuba intwari ah, mu bisata binyuranye hari abari mu gipolisi mu gisirikare hari abari mu mashyirahamwe anyuranye hari abari mu burongozi no mu butegetsi tutibagiye mm, ah, umutambukanyi wa nyine icubahiro ariwe mawe Ah, tukaba tubashimiye ku ruhara bakunze kugira kugira ngo umukenyezi nawe ahagarare tukaba twosaba rero abarundi n'abarundikazi ko twoja hamwe kuko mwumvise yuko urugo rugira babiri burya n'igihugu cyubaka babiri ko dukeneye kugenda tuhana agaciro na cyane cyane mu guhereza umukenyezi ah, uburyo ashobora kugira ngo nawe aterere ah, mu iterambere ry'igihugu turakaba dushimira rero abashoboye gukora gusumba abandi muri uyu mwaka muri iyi myaka yaheze tugakengurukira abakenyezi bazokora bivuye inyuma kugira ngo uhereye uyu munsi eh, uyu munsi imyaka iri imbere izobe myiza gusumba n'iterambere riharonkere akoyoko kugira ngo igihugu kive mu bihugu bikenye nk'uko bavuze ko hari abahungu bukene bakajya mu bihugu by'abarabu bakemera kuja kwicwa no gucurwa ubufuni na buhoro kugira ngo barabe ko boronka umukate natwe abakenyezi rero tuje hamwe twunge inguvu abari hanze n'abari mu gihugu kugira ngo izo nguvu tujana abandi bakenyezi bajyana hanze tuzikoreshe mu gihugu igihugu cisunonore kuko igihugu ni ca twese nkaba ndabashimiye namwe mwaduhaye umwanya wo kuganira imana izohora ibahezagira kandi mugira aho muba mwubahwe abarundi tugira ubumwe abarundi tugira abakenyezi b'intakemwa tugira abakenyezi b'intwari muri byose na cyane cyane umukenyezi wese ahari duhindure ingendo kugira duhindure ibintu n'abantu nicyo civugo c'abakenyezi b'abarundikazi turi mu mahanga kandi turi kumwe twese turashoboye murakoze murakoze cyane madame Ella Emeline Uwimana murongo y'igisata cyabakenyezi n'abana baba mu mahanga reka tubanze dushimire Marie Twagirayezu yatwakuye ari Arabia Saoudite dushimire Natasiano yatwakuye ari mu gihugu mu gihugu ca Australia bakoze gose ku nterano yabo madame Ella Emeline Uwimana mwakoze cyane namwe turabashimiye naho kwa Munguza rero eh, murakoze mugira ibihe bihe mugire ibihe byiza murakoze n'abatumire mwese n'abatwumvirije mugire imana mugume muhezagirwa abakenyezi muzogire umunsi mwiza w'umukenyezi uzobabera uwa mbere mu buzima bwanyu uzohindura uzohindura byinshi kugira ngo dutere imbere murakoze murakoze cyane yakoze eme tusin mitebutsi niwe kamfasha mu buhinga bw'ibyuma kuri mikoro ya rimedari niyo nkuru ndabipfurize kugira ibihe byiza n'umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi b'abarundi eka